Penaos ma kont Faloa. N'out ket klañ chans Nann, mes kuizon a stouvet de mevri. Ne ket kal strana hen Nann, guire, met tor penne. Penaos ma kont Faloa. N'out ket klañ chans Nann, mes kuizon a stouvet de mevri. Ne ket kal strana hen Nann, guire, met tor